De que a mí estas cosas me dan muchísima vergüenza, bueno, da vergüenza, que no, o sea, que, que no, se nos da muy bien hablar en público, pero que bueno, que intentaremos hacerlo como lo mejor posible. Y después como deja claro también que el análisis que vamos a hacer hoy va es un análisis bastante personal de nosotros dos, ¿no? Eh, nosotros teníamos un poco pactado un guión de charla del Parlamento pero eh, contaba un poco como toda la cronología del caso y eh, esto no lo vemos como muy necesario aquí ni muy interesante. Creo que hay como un montón de cosas escritas que si a alguien le interesa como toda la, cronología del caso, pues en internet está y vamos a intentar como como mm, exponer un poco los puntos que sean como más polémicos y significativos para que después se pueda dar como el debate, ¿no? Voy a empezar así como con una presentación, que nosotros somos dos de los 19 imputados por el caso Aturem el Parlamento, que fue el 15 de junio del 2011 y que se da dentro, es una acción dentro del marco del 15M. Eh, a nosotros nos detienen en septiembre, eh, vamos a declarar a Madrid a la Audiencia Nacional, eh, se da un juicio que dura durante que son cinco días y después pues nos asuelven Em, después de esta solución, la Generalitat, el Parlamento y Manos Limpias recurren al Tribunal Supremo y eh, el Tribunal Supremo decide condenar a ocho, de los cuales el Ciro es uno de ellos. Hola, hola. Bueno, ante todo... Eh. Tranqui, tranqui. Bueno, consideramos que el caso como que al estar dentro del marco del 15M y con todo lo que ello supuso, pues es un caso bastante complejo y peculiar, ¿no? O sea, donde intervienen mogollón de factores externos que, en todo momento durante los cinco años han ido condicionando todas nuestras decisiones y el funcionamiento del caso en sí, ¿no? O sea, como que se podría considerar que somos los primeros, las primeras represaliadas del 15M, entonces hasta cierto punto, desde un principio, lo hemos ido viviendo durante los cuatro años, como que estaban puestos muchos focos sobre, sobre el caso de Atur en el Parlamento. Y esto como que condiciona tremendamente, o nos ha condicionado tremendamente desde un principio, todo el tema de nuestra organización y el funcionamiento porque, por todos los factores. Eh, bueno, eso, decir como eso, porque no estamos proponiendo ningún tipo de receta mágica, o sea, como que cada caso es peculiar, cada caso tiene sus características y nosotros estamos exponiendo pues eso, los ejemplos, las características de nuestro caso, como para que haya también relevo, por si acaso, bueno, para demás casos, lo que fuera, pues pero que, creemos que cada caso es peculiar y cada caso se tiene que resolver como a su manera, como las personas represaliadas consideren. ¿no? Bueno, esto que se ve dentro del marco del 15M, eh, aquella mañana, o sea, nos damos cuenta que a ver cómo lo puedo explicar. O sea, esa misma tarde todas las portadas, todas las portadas de los diarios como que empiezan a criminalizarnos desde la misma tarde y al día siguiente hay una unión tremenda de todos los medios, como evidentemente, para intentar demostrar que aquel, aquella acción del 15M, del 15M, de la toma de las plazas, que supuestamente, ¿no? Bueno, supuestamente no, que había sido bastante pacífica en todo, pues intentar ensuciar el, el nombre del 15M a través de este caso, ¿no? O sea, al ver la reacción de los Mossus, que supuesta, o sea, que se vio, que dejaron hacer bastante aquella mañana, el tema del helicóptero que estaba más o menos preparado y lo del tema del juicio después posteriormente o el tratamiento de la prensa, nos damos cuenta, y es, duro reconocerlo, pero como que nos damos cuenta que hasta cierto punto nos, nos metieron una trampa y caímos, ¿no? Y eso también es uno de los, como que es una de las que se intenta demostrar en el juicio, o sea, como que que básicamente estaba orquestado por parte de la Consellería de Interior del Félix Puig, que días antes había tenido el, desalojo de la Plaza Cataluña, que había sido bastante sonado. Entonces, bueno, pues una de las posibles teorías es del rollo como que habían preparado, bueno, habían preparado la actuación de, aquella mañana para que sucediera lo que sucedió, que básicamente era intentar impedir a la entrada de los políticos y eso como eso como primer punto que también nos lleva como, como grupo a, conjeturas, ¿no? Conjeturas que en estos momentos políticos porque no son nada sanas, ¿no? Porque te encuentras como en un objeto que puede estar manoseado por otras, ¿no? por otras estrategias. Entonces, ante esto, de la cierta violencia que supuestamente se, se, generó aquel día, los promotores de la acción de Artur en el Parlamento se desdicen y se retractan al día siguiente y juegan al mismo discurso que la prensa y señalan a los violentos de aquella mañana, ¿no? Hay que, hay que decir que, claro, o semanas más tarde se vuelven a retractar y después hacen un poco de piña. Entonces nosotros esto es un factor bastante importante porque al ser detenidos eh, tenemos bastante miedo, o sea, en el sentido de que de que tenemos miedo de sentirnos huérfanos políticamente, porque los 19 que nos detienen somos personas más o menos, algunos de nosotros conocidos, ¿no? Por otros casos tal y cual, y entonces, bueno, eso, como que veníamos de otras acciones y, tenía, y, pertenecíamos a otros tipos de familias políticas. Entonces, estar dentro del marco del 15M, teníamos ese miedo de ser los violentos dentro del 15M, pero a su vez no contar con el apoyo, con nuestras afinidades, con nuestros compañeros, porque pertenecíamos al 15M, que en ese momento, incluso por nosotros mismos, era un movimiento que considerábamos que podría ser una especie de, burbuja política, un blues político, aparte de ser interclasista y de ser de clase media y todas las críticas que estábamos haciendo en, en aquellos días, ¿no? Entonces, tener ese tipo de crítica, no pertenecer al movimiento, únicamente estábamos colaborando, estábamos participando, pero no estábamos dentro de los, grupos promotores, no de aquellas acciones, ¿no? Entonces, eso es algo también que nos condiciona los primeros meses de, la detención, ¿no? Del, eso, de sentirme del riesgo de dónde nos colocamos, ¿no? Si seguimos teniendo, si seguimos o sea, considerando dentro del 15M o echamos mano de lo que de nuestras familias políticas, nuestras afinidades que de dónde veníamos, ¿no? Entonces entendemos que, el 15M tiene bastante fuerza y decidimos como colaborar y estar dentro y convertirla como que la Turín en el Parlamento siga siendo una acción masiva dentro del contexto del 15M. Esto tiene el riesgo por lo que comentaba, ¿no? A ser un club político, si nosotros estamos contando con la fortaleza del 15M, que puede que no tenga ninguna fortaleza, porque igual que sube, podría haber bajado, pues entonces pues quedarnos más solo que la una, ¿no? Entonces, Claro, o sea, para los del 15M podríamos ser los violentos, según el discurso de la prensa, a lo que mucha gente también colaboró, y reformistas o ciudadanistas para lo que eran nuestros compañeros hasta, hasta ese momento, ¿no? Eh, por ejemplo, o sea, con, todo esto, o sea, con el tema de la violencia, pues tuvimos que hacer bastantes malabrimos discursivos, ¿no? Para quedar bien tanto como unos como para otras, o sea, siendo sinceros, ¿no? Entonces, como intentar jugar con el tema de la violencia, de ni reivindicarla ni rechazarla. Pues cosas como la violencia son los recortes, o poco le pasó aquel, aquel día a esos políticos según sus actuaciones, ¿no? Otro de los factores importantes es el caso de, de las tensiones que se podrían dar en Cataluña, Cataluña-Madrid. Perdón. O sea, que se podrían haber ciertas presiones subterráneas podríamos también siendo, ser manoseados ¿no? por las tensiones nacionalistas que pueda haber entre los dos bloques de Cataluña y Madrid. Entonces, el hecho de considerar el Parlamento de Cataluña como una institución española, porque a nosotros se nos condena por, delito contra las altas instituciones del Estado, también teníamos ciertos miedos que también llevaban a muchísimas conjeturas políticas de ver que somos nosotros producto de las tensiones y estrategias de otros, ¿no? Eh decir, bueno, que como que manos limpias, no, manos, manos limpias y el ABC hicieron un reportaje también donde nos señalaron desde el primer día y nos llamamos los terroristas, o sea, como que nos llamaron terroristas desde el principio, ¿no? Con esto de Cataluña y Madrid, al principio jurídicamente los abogados eh, pretendieron llevar el caso de Madrid, o sea, de la Audiencia Nacional al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña supuestamente sería mucho más favorable que terminara en Cataluña, pero tampoco llegábamos nunca, o sea, al final no se consiguió, pero muchas de nosotras no estábamos seguras porque en Madrid se analizaría o se nos juzgaría por la alta institución del Estado, entonces se tendría que probar que éramos una, una, organización o una banda y supuestamente la justicia no podía ser colectiva, puesto que nosotros tampoco éramos ninguna banda. Pero si se llevaba a Cataluña, pues entonces sí se pondrían a mirar las minuciosamente los gestos, actos o las cosas que llevábamos aquel día y entonces ahí lo más seguro es que sí nos condenarán. Entonces como que era como un todo nada. Si nos quedábamos en Madrid, si fuera delito contra la institución del Estado, lo más seguro es que salieran a suelto, pues, o saliéramos a suelto porque pocas cosas tendrían que demostrar. Eh, a nivel de nuestra organización... Bueno, como que otra de, los, de los factores que señalábamos era mm, que, bueno, que éramos un grupo de 19 personas. 19 personas politizadas y que muchas nos conocíamos de haber hecho cosas antes, con algunos no, pero, mm, pero entonces sí que como que mm, éramos, sí que formábamos como de eh, formábamos parte de familias políticas diferentes hecho al principio nos dio como un poco de subidón del palo. Hostia, igual no necesitamos grupo de apoyo, ¿no? Igual con esta, o sea, 119 personas que más o menos entre nosotros no lo podríamos gestionar. <clears throat> Eh, entonces eso al principio nos hizo como optar por, por no tener grupo de apoyo y sobre todo también porque no queríamos como quemar a la gente, a compañeros, con otra vez otro caso represivo más y con todos lo, los quemes que esto conlleva, ¿no? Eh, eh, entonces hecho. Em, parte de. Esto, eh, o sea, esto fue como uno de los primeros errores que tuvimos. también como que contábamos con la inseguridad política que hablaba antes Ciro de esto de que pertenecemos al 15M, pero nosotros no somos 15M y somos anarquistas y a ver esto qué pasa. Con esta inseguridad política decidimos también ir todos a una y que ese, el que ir todos a una iba a ser como nuestra, nuestra fuerza, ¿no? Y de ahí que también la forma de decisión, mira que lo podemos unir junto con, junto con lo que hablamos ayer, nuestra forma de decisión iba a ser el consenso. Este consenso que en, teoría es muy bonito, pero que después la práctica ha sido muy duro y que se ha llevado, o sea, lo que nos ha hecho es llegar a muchos falsos consensos. Que si queréis, después en el debate podemos hablar de estas cosas. Entonces, como decía, que el primer er-, error era como el no, no haber formado el grupo de apoyo, ¿no? Después, al cabo del tiempo, nos damos cuenta que, sí, que, y que lo necesitábamos, que al final no nos estamos llevando tan bien, que estaba habiendo muchas tensiones y que, que no íbamos a ninguna parte, pues lo formamos y fue como nuestra salvación. Es decir, que tenemos como mucho que, que agradecer a esto. Y también, o sea, sí que queríamos como señalar que en este grupo de apoyo, pues en realidad está como compuesto por muchas compañeras feministas. Y esto eh, nos ha dado como un toque bastante diferente y desde nuestro, desde nuestro punto de vista como que hemos crecido bastante. Y ha sido como muy enriquecedor. Después también decir que en el pues que hemos también tratado como ese algún un punto emocional en todo en todas nuestras asambleas, ¿no? O, lo hemos intentado como tener en cuenta. Eh, otra característica que tiene nuestro proceso es que ha sido largo. Eh, al ser largo y esto nos ha llevado a un cansancio tremendo, ese cansancio tremendo nos lleva a que cada vez teníamos menos paciencia, cuando la menos paciencia conlleva a que eh, claro, el peligro del consenso, ¿no? Los consensos cada vez son más difíciles y esto ha dado también que muchas veces pues hemos tenido como que tirar cada uno un poco por la suya, saliendo un poco por ahí. Y después otro factor que, que queríamos señalar era que, como os he comentado antes, que la Audiencia Nacional nos asuelve y después recurren y condenan a ocho, ¿no? Pues o sea, desde el principio nosotros como que teníamos mucho miedo a que hicieran esto, ¿no? Esta separación de coger a unos cuantos y condenar a estos cuantos como que le teníamos mucho miedo y siempre siempre hablábamos desde el punto de vista de no, no, esto no puede pasarnos y si nos pasa eh, estaremos a la altura de esto y seguiremos siempre juntos. Vale, decir que eso es un poco estafa. O sea, que que esto no pasa, que la realidad es otra y que evidentemente al haber cogido solamente ese grupo de ocho, pues sí que se han formado como dos grupos y diferencian, ¿no? Y que gracias al grupo de apoyo. Y que gracias al grupo de apoyo hemos mantenido un poco está, está todo el mundo. Bueno, y ya, bueno, para terminar casi, o sea, como que a nivel, hablando de consenso, nosotros pusimos a nivel de organización, en organización interna, como dos, dos líneas rojas, que eran, bueno, dos líneas rojas, que era un poco mentira, en torno al partido, los partidos políticos, la colaboración con partidos políticos y colaboración con medios de comunicación. Entonces, en un principio, si las consideramos hasta cierto punto líneas rojas, sobre todo el tema de los partidos políticos, los medios de comunicación desde el principio no nos pusimos de acuerdo, porque como habíamos optado supuestamente por quedarnos dentro del marco del 15M, hasta cierto punto muchas de nosotras creíamos que no tenía sentido apostar por un tipo de lucha masiva donde fuera, ¿no? Bueno, con las características del 15M y no ir colaborando con los medios de comunicación. Igualmente en el primer round, o sea, hasta el juicio de la Audiencia Nacional, no hubo necesidad, bueno, no hubo necesidad o ninguno colaboramos con los medios de comunicación hasta el mismo día en Madrid que, que te encuentras con cierta seducción o con cierta atracción, los que lo puedan sentir en esos momentos, donde los medios de comunicación supuestamente también con el nazi, bueno, con el tratamiento que estaba empezando a dar la sexta y tal y cual, pues muchos de nosotros sí empezamos a colaborar, bueno, a colaborar, pues a dar declaraciones e intentar pues hacer de las nuestras, ¿no? Mira, em, claro, aquí lo que pasa es que al final con lo de nosotros pusimos estas líneas rojas, ¿no? Eh, que no que en principio no íbamos a no no trataríamos ni como medio de comunicación, ni con, ni con partidos políticos, ni con sindicatos mayoritarios. Eh, ¿Qué pasa? Como al final se vio que esto, que esto era un consenso falso, porque en realidad no todo, no todo el mundo estaba de acuerdo con esto, al final, claro, optamos por este de em, que, cada una individualmente haga lo que sea. Lo digo para que se entienda lo de... Sí. Es que no sé. Sí, y, bueno, y esto. Y entonces lo que, claro, lo que vimos es que al final con este rollo de que cada una lo hace en su nombre y en nombre de la asamblea no habla nadie, esto al final lo que hemos visto es que es un grave error. Porque al final ni los medios de comunicación tratan con la persona en concreto, sino que en verdad la persona en concreto al final lo que se, convierte en un portavoz, ni los partidos, ni si una persona trata con el partido político, aunque sea en su nombre, si el partido político te da esto, te lo da a todo el grupo. Con lo cual, al final, claro, lo de los falsos consensos han sido como nuestro, nuestro gran fallo, ¿no? ¿podemos decir. Sí. Y ya para terminar así, ahora también en el debate como que estaremos más tranquilos cuando sea más de tú a tú, porque la verdad que esto, es el miedo escénico nos encontramos como que el, después de la condena, pues llega el momento en que algunas de nosotras pues presentan el tema del indulto, ¿no? Lo del indulto fue bastante complejo condena? por condena? de tres años. Perdón. Entonces, pues se baraja el tema del indulto. Se baraja el tema del indulto porque, a ser el caso que es, pues sabemos a ciencia cierta que por, presiones de partidos políticos o incluso por familiares de la asamblea de familiares que se habían formado, sí o sí alguien iba a pedir un indulto por nosotros, que eso se puede hacer, ¿no? Entonces tú no puedes rechazarlo. Nos encontramos en esa diatriba de que tampoco aceptamos que la gente pida un indulto por nosotros y supuestamente iba a suceder. Entonces intentamos como controlar el proceso del indulto lo mayor posible. Eh, nos encontramos también en que el indulto parcial, ¿no? Hay dos tipos de indulto, el indulto parcial e el indulto total. El indulto total normalmente no suele dárselo a gente como nosotros, únicamente se lo dan pues a policías, carceleros e incluso pederastas. Y el indulto parcial es lo que normalmente nos lo dan a nosotros y nos baja a, dos años, ¿no? Una de nosotras, si nos bajaran a dos años, entrarían en la cárcel porque tenía antecedentes. Entonces, como habíamos decidido hasta, hasta el final de llegar todos a una, y como sabíamos que iban a pedir el indulto, dentro de este control del indulto, pues entonces decidimos pedir todos el indulto total para que nos libráramos todos de la cárcel. Y como último esto, hace una semana, pues bueno, pusimos un recurso al Tribunal Constitucional en contra de la condena del Tribunal Supremo y hace una semana el Tribunal Constitucional lo rechazó y entonces ahora los siguientes pasos era ir a, Estrasburgo. Todavía no, no hemos decidido seguir todas juntas porque, bueno, tenemos que asamblearnos todavía e ir decidiéndolo, pero que lo curioso de Estrasburgo sería que aunque nos indulten o no, pues intentar con la lucha de Estrasburgo, bueno, la lucha jurídica de Estrasburgo, pues que la, sentencia, la jurisprudencia marcada con el caso de la Tour en el Parlamento no quedara marcada, ¿no? y poco más. pues res, jo com les meves companyes intentaré evitar una mica així cronologies i tot tot tècnic i tal, que després, jo que sé, pensem, em saltaré la resistència i això, que si algú té alguna pregunta endavant després, però intentaré així explicar el que van passar els dies de l'efecte Canvies, eh, les idees així en conjunt que en podem extreure, les conclusions i tal, el que va anar passant després, en el futur, i també què ens ha portat en aquella situació, que, que ha facilitat que tot això succeís, que la gent veiés mínimament legítim el que passava, una part de la societat, i, i això per entendre una mica el que va a Can Vies és molt important saber que està com el barri de Sants, que és un barri que havia sigut, bueno, ara ja no tant, però havia sigut en el seu principi bastant obrer i hi havia encara estructures allunyades de, de les institucions que segueixen allà mantenint-se i fomenten el, aquest tipus d'organització i a part el, és un barri on les inversions i infraestructures que ha fet l'Ajuntament i ha fet la Generalitat sempre han sigut a nivell de ciutat. S'han descuidat mercats, que ara són mercadones, s'han descuidat eh, les plats i tot això, però en canvi canvi s'ha invertit en l'estació de Sants i totes aquestes intercone eh, interconnexions amb altres ciutats i amb, eh, i amb altres països. Llavors, eh, totes les coses que s'han aconseguit, que guarderies, uh, recuperar mercats, recuperar places, recuperar parcs, s'han aconseguit amb l'autoorganització veïnal. Els veïns s'han anat queixant, ajuntament, han fet aquestes coses, i això ha establit un, un precedent i una manera de fer que la gent del barri ha, ha anat veient. Uh, L'edifici de Can Vies sempre havia sigut uh, eh, algo social, sempre ha tingut algo social, ha passat per, per tots els sindicats, ha passat per la CNT quan es va col·lectivitzar, va passar per... Bueno, en, un principi havia sigut un magatzem, va ser part del sindicat de TMB, després va ser de CNT, va, quan va, va, va entrar el franquisme va ser de Falange i després va tornar a, a participar d'unes vagues generals bastant importants, bueno, unes vagues de, dins del TMB, fins que va haver-hi un atac incendiari i va tenir que desallotjar-se. En aquest punt, el 1997 s'entra a ocupar-lo i és bàsicament per necessitat d'espai. Hi ha molta gent del barri que vol fer projectes, no hi ha un lloc per la, per la gent jove del barri i en aquell moment no hi ha unes estructures aïllades d'Ajuntament, no hi ha un moviment alternatiu tan fort com el que es podria imaginar ara i això comença a treballar. A principi s'ocupa una vivenda i cafè, doncs comença a haver activitats, però al llarg dels anys aniran eh, increixent i diguéssim que serà un niu per diferents altres col·lectius, oferirà un espai perquè vagin creixent diferents col·lectius que participen d'autogestió i creuen en l'autogestió que n'hi han creixent fins poder allunyar-se de Canvies. Això ha fet de que tinguin moltes relacions amb diferents elements del barri i també de Barcelona. A principi d'això, va començar amb la cafeta i tal i després va anar creixent fins a tenir un local d'assaig, eh, altres espais de vivenda, el taller de la Burxa, la Burxa és un diari que hi ha eh, a Sants que està relacionat només, és només local i diguéssim que ha donat també molta força i ha expandit les idees de canvies. Uh, més endavant també s'aniran uh, eh, entrant molts col·lectius diferents, diguéssim que canvies com a col·lectiu l'únic que és és l'espai, gestiona l'espai i fa campanya per aquest espai i per promoure certes idees que estan dins de l'espai, evidentment, però són els col·lectius qui donen força, hi haurà el col·lectiu del local d'assaig que impulsa una música on es puguin fer concerts sense tenir que pagar 200 euros que costa poder anar a un local d'assaig o el que sigui i bon, com això hi haurà la burxa, la trama feminista, la guerrilla que moltíssims col·lectius que han anat passant, han entrat, s'han anat, s'han quedat i llavors, bueno, parlant una mica de la, la repressió que va començar a haver-hi. Just entrar va haver-hi la primera campanya per fer fora Canvies, que aquesta venia des de l'Ajuntament. Va ser en un moment donat en què, eh, en què hi havia hagut una una de desallotjaments bastant bèstia i la gent va començar a contestar, es va començar a organitzar els diferents, el moviment Ocupa i va començar a contestar amb manifestacions eh, bastant contundents, combatives, que van fer anar reculant l'Ajuntament. En, en el cas de Sants es va aconseguir aturar un, una mica el desallotjament de la Hamsa, que era un espai ja, agermanat amb Canvies, que havien crescut a la vegada, bon, sempre sent la germana gran la Hamsa, i, i a Canvies els hi va fer, fer acabar el, la demanda, el, van tenir por, i el que es va començar a demostrar això és que s'havia d'atacar local, perquè va ser quan es va començar a fer campanya contra el regidor contra tal que va començar a tranquil·litzar-se la cosa i a calmar-se. Després d'aquesta primera demanda aconseguida, comença a passar coses que van educant una mica el barri sobre la situació que s'acabarà passant. El, el 99 hi ha la primera manifestació feixista que diu que és el 12 d'octubre que s'organitzarà en el, que es farà en el barri. És eh, una mani, eh, antifa violenta que ataca contra el feixisme i ataca a eh, diferents elements de, bueno, com a la policia que aconsegueix fer que aquesta manifestació a partir d'aquell moment es faci a Montjuïc que està bastant a prop de Sants però se'ls aconsegueix fer fora del barri això mostra a la gent que els disturbis no és violència perquè sí que els disturbis són polítics, que els disturbis serveixen per alguna cosa i que s'aconsegueixen coses això, tot i que hi ha una gran repressió contra aquests fets i va ser important diguéssim que es, es palpa en l'ambient que ha servit per educar el barri de Sants perquè eh, quan feien debats televisius quan parlaven de l'horrible de Canvies i tal, doncs sempre hi havia el progre així de guai que parlava lo guai que havia sigut el 99, que això no estava bé, però el 99 havia servit pel tal. I serveix com per anar educant a la gent del que són els disturbis. Després ens ve la segona demanda, la segona demanda ja es ve interposada per la TMB, i aquesta, a diferència de l'altra, eh, vol mostrar la inclusivitat que té en el barri Canvies. I el que es, eh, es comença a fer és, es crea la plataforma, que és una que és una organització fora de Canvies, i que intenta eh, amalgamar a totes les a, a altres col·lectius, des de la xarxa alternativa que ha anat creant canvies, com són l'Ateneu i altres coses que, diguéssim, que defugen de les institucions completament a altres entitats que es mouen molt per l'àrea com des del de, eh, club d'escacs, el que sigui. Totes, totes les, grans, les grans entitats per mostrar que Canvies és part del barri i està, i està forta dins del barri. eh, aquesta última demanda s'acaba anul·lant per un error de fórmula, perquè en veritat tindrien que haver anunciat a la CNT, perquè bueno, en principi l'edifici era com de la CNT, s'acaba anul·lant, coses d'advocats. I i bé, després d'això comença, ja ve el 15M, ja venen Can, Can Batlló, que comença a dotar el barri de més forces, diguéssim que durant el 15M, com ha explicat elles, hi havia molta gent que simplement anava eh, allà, pues, que podíem dir eh, titllar més reforç, volien tornar als anys on hi havia on canviar els polítics i tornar una mica enrere, però també va haver-hi gent que va començar a veure alternatives en aquestes coses, que, va, que volia alguna més, que no es va quedar només en les manifestacions i que volia organitzar-se i veia aquestes coses. Per tant, va servir per nutrir de més gent al barri, de més visibilització i en aquell moment Canvies va ajudar de certa manera a la, a la, de Sants i això va fer que hi hagués bones relacions i ha establert llaços bastant importants tot això és molt important els llaços que va, va tendint i els ponts que va tendint amb diferents entitats i amb diferents uh, assemblees que canvies per donar-se una donant de força Uh, també he parlat de Can Batlló. Can Batlló és un projecte que és d'autogestió veïnal i de certa manera podríem arribar-li a dir com d'ocupació, que l'entén molt diferent del que és el moviment actual d'ocupació. El que van fer ells és bastant més... van anar per la via institucional i van organitzar el col·lectiu va organitzar tot el que es faria en aquell centre. Vale, volem Can Batlló, que és una nau industrial que hi ha a Sants, per fer totes aquestes activitats, per fer totes aquestes coses, organitzada pels veïns i van anar pressionant a, l'Ajuntament, dir-li va, va, va, va. Fins que un moment van dir, vale, doncs aquest dia fem manifestació i entrem. Era un projecte que va portar molts anys, era una manera d'entendre completament diferent. I al final els hi van acabar donant les claus per evitar problemes i diguéssim que ells negocien amb l'Ajuntament, tenen contacte constant, els hi paguen el lloguer, vull dir, no hi ha un conflicte amb ells, però diguéssim que la idea de Can Batlló és aconseguir eines per desenvolupar-se de manera que no tinguin aquesta necessitat i puguin pagar-se totes les seves despeses ells mateixos i poder no dependre de l'Ajuntament. I per aquestes coses, per exemple, diguéssim, sí, és més heterogeni, hi ha molta més gent, molt diferent i tal, però a vegades està menys polititzat. Són contrapunts diferents amb Canvies, però que tenen una bona relació amb Canvies. Això fa que hi hagi encara més força, que s'acosti més gent a Canvies, que gent que Canvies s'acosti a Batlló, i nutreix de força. Després ens apareix la, la tercera demanda, que serà la final, i aquesta demanda, bueno, durant totes les setmanes evidentment s'han fet campanyes, s'han fet manifestacions s'ha fet moltíssima propaganda, en aquesta última es segueix fent, es fan manifestacions dins del metro, bueno, anant al metro no per uns forats i molta campanya atacant el regidor i tot això. Uh, finalment hi ha un altre error de fórmula i ens permet donar-nos més temps i uh, bueno, TMB posa un recurs immediatament que, que, no, bueno, que tenim que esperar perquè va al Tribunal Suprem però doncs sabem que els acabaran guanyant perquè si van al Suprem nosaltres no ens en sortirem d'això això que ens dona més temps per fer més campanya per teixir xarxa, per començar a parlar i anar fent manifestacions i organitzant nos i certes accions que sempre es plantegen d'en forma escalada, anem des de, des de poca cosa anar pujant la mm, idea, bueno, un cop passa això, nosaltres eh, ens diuen que el recurs s'accepta, nosaltres plantegem un recurs per encara donar-nos més temps i durant aquest temps torna a passar un, un, cosa que ens va dotant de força que és uh, que l'Ajuntament fa una campanya amb la Guàrdia Urbana de presentació dels centres socials durant el, uh, per tot arreu de Barcelona comencen a presentar centres socials va la Guàrdia Urbana 5 minuts abans de que facin una activitat i els hi diu bueno, si feu aquesta activitat us presentarem i a l'entrar us ficarem una multa increïble això individualment uh, fa molt mal als centres socials però comença a gestar-se una campanya que és ni presentades ni callades que fa que es pot dubtar del seu èxit, però fa que organitzant-se i entablint xarxa com dintre de tots els centres socials es comenci a, atacar aquesta idea en, conjunt. S'aconsegueix de, de tenir la campanya, es deixa de fer això i comencen a preparar-se així una assemblea, bueno, sempre hi ha hagut l'assemblea de Cupes que es va trencant, va tornar a apareixent i tal, però aquí es crea una assemblea que, bueno, el precedent a una assemblea que serà la, la centres socials en parell de desallotjament i així farà que hi hagi molta més organització. Uh, un cop ha passat això, eh, en el barri es, com es aconsegueix aturar és quan es comença a fer campanya contra el regidor. Va ser, va ser una setmana de començar a encartellar la cara del Trias i el regidor, que era Jordi Martí, dient aquests són els culpables, no pararem fins que aquests no sé què, i al moment va dir, vale, vale, vale, eh, parem, van parar automàticament, devia parlar amb la Guàrdia Urbana o el que fos, perquè la campanya era més de part de la Guàrdia Urbana, i aquí es va aturar la cosa en aquest moment va ser quan hi havia una forta campanya també de desallotjaments. Es va començar a allotjar la carboneria i molts altres centres socials, que això va fer començar a calentar l'ambient. La gent ja estava enfadada, i bé, la gent, i aquí és on sí que es va crear l'assemblea de centres socials en perill de desallotjament. Això feia que s'organitzessin, un centre social quan està en perill de desallotjament doncs no té gens de força, és, té que estar preparant les activitats, perquè un centre social sense activitats és un centre mort i no serveix de res, per tant sempre es fan activitats, però això fa que hi hagi molta debilitat, la gent està, té que fer resistència, té que activitar i està fotuda, i per tant és el moment en què els altres centres socials que estiguin més empoderats en aquell moment puguin donar suport. Això va ser una gran idea que ens bon, ha donat força eh, als diferents desallotjaments i després el que va passar al gener és que va haver-hi eh, l'escorcoll de Canvies. A les 6 del matí, de, em sembla que és el 29 de gener, entren els Mossos d'Esquadra amb l'excusa de que estan buscant proves per un cas relacionat amb el 12 d'octubre. El 12 d'octubre passat, anterior, hi havia hagut una baralla entre feixistes i antifeixistes i es va, bueno, es va, es anar, havien sortit de Canvies teòricament els antifeixistes i es van a buscar eh, qualsevol cosa que hi a canvies per demostrar que és així. Es van endur bueno, pals i diferents coses que podia utilitzar la gent per pagar-se, però vull dir, en un centre social com Canvies, que porta no sé quants anys de brutícia i de coses, n'hi ha moltíssimes. Per tant, van ser cinc primers minuts recollint aquestes coses, que, proves contundents, una cadena, un pal, un altre pal, i després ja van dedicar-se a agafar tots els ordinadors, tot el material informàtic, les agendes, els actes, que realment l'únic que es preparaven era va ser, volíem visualitzar com era canvies per dins, vam, vam veure punts on seria més difícil entrar i tal, i, i es van, bueno, van dedicar a rebentar totes les portes, algunes parets, i a robar tot el material electrònic i tot, la, tot el que ens pogués servir per generar altres casos que encara estem pendents de si ens poden arribar i per tenir informació. Com la brigada d'informació deu estar molt contenta aquell dia. Llavors, aquell mateix dia, veient que no és una casualitat, ens arriba que el nostre recurs de, de judicial que, que ens, en, ens el rechacen. Per tant, nosaltres tenim clar que això és una preparatòria abans del desallotjament. En aquest moment comença una, la campanya més forta i s'estableix el que es farà. En un dia comencem a treure cartell, en, va ser un, un dia superestressant on ens vam dedicar a fer tot. Llavors, es va establir que aquesta campanya el que es faria és eh, es aniria pujant escalonadament com sempre eh, seria molt local, sabíem que on podíem agafar pels ous perquè TMB és el 50% és de, és de l'Ajuntament de Barcelona i per tant sabíem que si atacàvem suficient a eh, l'òrgan local que és el regidor acabaria interposant-se per demanar que deixessin de parar-ho ell ens deia que no tenia res a veure però sabíem que passava tot per ell i al final s'ha acabat demostrant i, i el que es va fer és per anar acompanyades d'aquestes accions que es van gradualment, des d'encartellar, des d'anar a boicotejar totes les activitats que faci el regidor, a perseguir-lo, tal, i altres coses que potser no direm, uh, s'havia d'anar acompanyat de la plataforma. La plataforma, com hem dit abans, era, un, era una unió de diferents entitats del barri i tal, que potser no estaven tan polititzades, potser no estarien d'acord amb moltes d'aquestes accions, però també servia per anar dialogant amb elles, per anar-li dient, vale, si hem fet això, si ha passat això, és perquè està passant aquesta altra cosa, i és el culpable de dialogar, d'explicar-los per què estaven fent això, d'ensenyar-los que no era eh, que fóssim uns ninyatos que volien fer el capullo, saps? Era per explicar-los com anava passant i educar-los amb totes aquestes coses, i això ens va donar dotar de moltíssima força i d'ajuda. Va haver-hi moments de baixada i de pujada que van ser problemàtics, però l'assemblea va anar superant. Tot això es va anar muntant des de l'assemblea de Canvies, evidentment. Però la plataforma anava a part. Després d'aquesta campanya va haver-hi un moment en què Uh, va haver-hi una setmana que vam, vam sentar-nos en tota aquella setmana, es feien moltíssimes activitats i el regidor va, va començar a voler negociar amb Canvies. Amb Canvies no es negocia i el que va passar és que la, la, la plataforma, agent a Canvies, va anar, va anar amb tot d'exigència al regidor i li va dir, vale, si nosaltres volem que suspengui immediatament eh, la sessió, la, l'execució de, del desallotjament, perquè en aquell moment ens podien desallotjar en qualsevol moment. I, ell va dir que en aquell moment ho parava, que ja es parlaria de suspensió, que s'encarregava de que no passaria res, però que tenien que anar a seguir parlant. Les condicions que va ficar és que deixessin d'increpar-lo tot el dia, que vull dir, és obvi, vull dir, si, clar, si ell no ens vol desallotjar, doncs nosaltres no tenim motiu per anar-lo seguint, que segurament ho haguéssim fet igualment, eh, i algunes altres reformes acústiques perquè hi ha molt soroll i aquestes coses evidentment no ens posarem a fer reformes vull dir, nosaltres som, estem encantats de tenir bona relació amb els veïns i sempre que hem tingut algun problema els hem convocat, hem dit de parlar però evidentment no ens posarem a arreglar eh, que no s'escapi el soroll d'algun concert que tampoc en feien bastants per no molestar els veïns quan ens, hi ha una ordre de desallotjament i tenim que arreglar perquè no ens entrin els Mossos d'Esquadra bé, ell em deia que ha una negociació, en teoria s'anava en pla d'exigència i el que va passar és uh, que va arribar el mes d'aniversari, que és un mes molt viciós per canvies. Hi ha moltes activitats, és més que política, amb una mica de festes, a tota la gent està molt atabalada. En aquell moment va ser quan va venir el regidor, va parlar amb, uh, amb la plataforma i els hi va dir que l'única solució que hi havia era una sessió d'espai que els hi, que el que passaria és que nosaltres ens aniríem tranquil·lament, ells arreglarien tot l'edifici perquè està fet caldo, bueno, no està fet caldo perquè una cooperativa d'arquitectes que hi ha al barri eh, ho, ho ha certificat, ha certificat no, però han anat allà i hem vist que no ens morirem, i, i que després tornaríem, estaria tot arreglat, ho gestionarem tot nosaltres, seria estupendíssim i algunes coses. El que passa és que, evidentment, a Barcelona Vull dir, Barcelona està imitant molt en aquest aspecte el model de Berlín. A Berlín van separar els ocupes bons dels ocupes dolents i van començar amb una sessió d'espai que va acabar eliminant el moviment ocupa, el moviment wow, això dins del que sé perquè tampoc sóc un expert, però diguéssim que va afavorir certes, certes cases perquè poguessin mantenir-se, perquè que eren les menys polititzades potser, i va acabar separant el moviment ocupa, dividint-lo i no permetent que hi haguessin més ocupacions. Ah, això va ser a, partir de sessions on es va anar eh, ficant entremig eh, els governs i tal per tenir un control. A Barcelona ja ha passat més una vegada, com és a la Casa del Mig, Casa del Mig era un centre organitzat pels joves que participaven moltíssim i uh, va haver-hi la sessió aquesta famosa i va començar, primer et diuen només els horaris, després una mica més i es van colant fins al final i ara són unes oficines amb quatre coses més. Per tant, vull dir, hem perdut tot el poder d'autoorganització. I realment això és un dels perills que està patint Can Batlló. Can Batlló té que estar lluitant constantment amb aquestes coses coses, la gent que vol evitar aquestes, això, perquè eh, l'Ajuntament intenta ficar-se, l'Ajuntament vol ficar-se medalla de que gràcies a ells Can Batlló és això, que estan molt, són uns fanàtics d'autogestió de Can Batlló i totes aquestes coses. Per tant, canvies tenia clar des del moment 1 que no volia una sessió d'espai, que abans d'una sessió d'espai pues, que passés el que es tingués que passar. El que va passar és que va venir el 26 de maig, i bé, jo si voleu després eh, si hi ha alguna pregunta explico una mica de resistència però és algo molt tècnic, podem evitar-ho Uh, després de, mentre hi havia, estava venint la resistència, el que va passar és que bueno, van venir, primer diguéssim que la, s'havia preparat una resistència dins i una resistència fora. La resistència fora eh, en molts aspectes va fracassar perquè estava molt controlada i en diferents eh, a punts, a punts determinats, a fer certes accions i també d'anar-se centrant al voltant de canvies, anar acostant a la gent. La idea de resistència dins és donar temps perquè es anés acostant més gent i més gent. Al final va resultar que va, quasi va durar tant fins a la manifestació que estava organitzada per la tarda i això va donar que hi hagués moltíssima força un dels punts de, de, del, dels dies és que el primer dia van acostar-se gent més propera que en vies, la gent que havia passat, la gent que havia viscut, perquè han passat eh, 18 anys i ha passat moltíssima gent per allà que se'l sent molt seu que en vies, la gent de la xarxa alternativa, gent molt propera i tal, es van acostant i els Mossos van ser multi, molt contundents. En l'Escorcó hi havien vist que havien mobilitzat a tot el barri, l'havien militaritzat, hi havia furgones per tot arreu, estava tot parat i els veïns hi havien sigut recelosos d'això i no els agradava que tot el seu barri estigués ple de Terminators. Llavors, el que, vam, el que es va veure el primer dia és que la, va començar a haver-hi conflictivitat i els Mossos van atacar molt fort. La repressió va ser molt bèstia, va ser completament aleatòria, li van partir l'orella a un noi que, anava, que passava amb bicicleta per allà, uh, van empujar gent gran... Bon, la gent del barri ho va veure completament negatiu, va veure com una invasió. Han vingut aquesta gent aquí, ha fet mal això i ha atacat a la gent del barri. Això va fer que hi hagués moltíssima més gent el, el primer dia a la, part de tarda. La tarda hi havia manifestació, la manifestació vull dir, eren 100 metres i després ja que la gent fes el que toqués i, i va, partir, va ser bastant heterogeni, va venir bastanta gent que no diries que participaria en Black Bloc, i amb la gent del barri, la gent de tal, però s'ha de dir que el primer dia ja eren les coses que havíem pogut organitzar nosaltres i havíem pogut organitzar la gent, la, la contestació el que sempre passa amb un desallotjament, que quan hi ha un desallotjament tu et prepares perquè hi hagi una organització el dia següent, perquè hi hagi una mica de barullo. Pues doncs això és el que va passar. El que va passar és que es va magnimitzar. Va, va, es va acabar cremant la furgoneta de TV3, que estava ja ficada al mig, molt, molt amb bastanta sort, i, i quan van atacar els Mossos d'Esquadra el que va passar és que van, van retirar gent cap a les zones del barri on, estava, on hi havia més obres, hi havia moltes valles, era la zona més petiteta i no van saber contestar, se'ls va aconseguir fer fora en diverses ocasions i a partir d'aquell moment la gent es devia fer, es, wow, també són suposicions, es devia fer més forta i va començar els disturbis al principi hi havia molta organització, però el primer dia ja es va començar a veure que per la tarda la gent ja venia no estava organitzada, hi havia gent espontània, hi havia gent que estava enfadada, hi havia molta gent que havia vist que canvies era la gota que com el vaso, era una cosa directa, vull dir, et poden estar putejant inconstantment amb moltes coses que no veus, però això va ser algo directe que la gent va respondre. El segon dia es va Ah, el, el Jordi Martí, el regidor, havia organitzat una, una xerrada per, per un consell de barri, que se'n diuen, que és parlar amb quatre organitzacions més profiu que hi hagin a, que hi hagin al barri i començar a parlar li de per què va passar allò d'ahir, que no passa res, que ho solucionarem, que s'ha acabat tot i tal. El que va passar és que es va organitzar una manifestació que, amb objectiu anar cap allà per boicotejar-lo completament. Uh, es va cancel·lar la, la seva, la seva reunió i això va donar moltíssima força a la gent perquè es veia que no era una cosa d'un dia, ja començava a haver-hi més la... els Mossos havien començat a... se'n van anar bastant decebuts del que havia passat el primer dia perquè no havien revertit tant com tocava o perquè es van veure que havien sigut diezmaos i, i aquell dia el que va passar és que es va fer una manifestació, es va arribar fins a Vies i a Vies es va començar a llançar pedres contra l'excavadora. Hi havia bastanta gent, jo conto que el primer dia veien haver-hi uns 400, el, pel segon dia, que era el dimarts, per la tarda també hi havia unes 1.000 persones i en aquell moment van encargar els Mossos d'Esquadra amb les furgones i en sense directe cap a Canvies. Això va dispersar la gent pel barri, va donar la sensació de caos i tal, però el que va passar és que la gent va, va tornar a reunir-se a plaça de Sants, que està al costat de Canvies. I hi havia tantíssima gent que no van, no van atrevir-se a acostar-se, hi havia moltíssima gent, hi havia curiosos. Era un moment era un moment de canvi, era un moment així que no s'atrevien a actuar, hi havia moltíssima gent, eh, s'estaven cremant contaminadors i la gent estava tranquil·lament allà mirant, no estava la gent espantada, la gent estava tranquil·la, i va ser aquell moment de completa tranquil·litat i de control nostre de la situació, bon, per nostre, diem de tota la gent allà reunida, que es va cremar l'escaladora. Amb això va empoderar moltíssima la gent i la gent estava allà i, i ara què? I ara què? No volien una manifestació, no volien sortir a queixar-se, volien alguna més. Saps? I aquell dia van seguir les, als disturbis. El que va passar aquest dia és que els Mossos d'Esquadra ja ressentits amb el que havia passat el dia anterior van atacar i sabien a què atacaven, van començar a atacar a diferents entitats del barri, van atacar la directa que és un... Bon, la directa el coneixereu, suposo, i van trencar els vidres, van perseguir certa gent i van anar a atacar. Això va donar més força a gent i, i el dia següent es va... Oh, diguéssim que... M'estic saltant algunes coses. La, sem... la, fins aquell moment poques assemblees s'havien fet, però el dimarts va començar a fer-se una assemblea just abans de manifestació perquè es veia clar que això no era un problema de canvies. Ja, amb tot el que havia passat el dilluns i el que s'estava gestant per redes socials o per a la gent en general, s'escapava de les mans de canvies. I per tant va decidir convocar tot el barri. Es va començar a convocar el barri i es va decidir que es farien caçadorades, com s'organitzarien els, els assumptes i van començar a sortir comunicats de les diferents entitats donant suport a canvies. Entitats que sempre havien sigut pel diàleg, a, contra la violència, deien, va, no deien sí a la violència, però deien és normal que estiguin passant certes coses amb com han actuat l'Ajuntament, amb com han actuat els Mossos. Per això va ser espectacular. Hi havia molt, molt col·lectius que no t'esperaves que reaccionessin així, que donaven aquest suport. El tercer dia eh, ja s'havia començat a mobilitzar els Mossos d'Esquadra, venien de, des de moltes zones de Catalunya preparades per, per això, i també es va començar a haver-hi convocatòries a, a, a tot arreu de Catalunya, també hi havia a Burgos, va, em sembla que aquí també van haver-hi eh, convocatòries i diferents això. Això va donar moltíssim bombo la gent estava molt motivada, no era una cosa que s'hagués quedat a Barcelona, no no havien aconseguit acorralar, la gent volia més. En aquella manifestació, eh, bon, Sí, el, va haver la manifestació, van, era multitudinària, es compten 4 unes 4.000 persones i els Mossos d'Esquadra estaven completament preparadíssims, estava tot el, el districte que durant tota la campanya de, amb tota la campanya que havien portat estava fet caldo, se li havia trencat els vidres s'havien trencat uns vitralls que hi havia estava tot pintat, el tenien fet un desastre i a sobre hi havia tot el, el cordó policial es va començar a atacar una mica aquest cordó fins que al moment van anar a saco que van davant dividint a tota la gent pel barri en aquell moment moment està tot ple, bueno, hi havia, tots els helicòpters estan operatius, hi havia secretes per tot arreu, hi havia secretes anant amb moto, infiltrats, i estava la gent separada. Uh, aquell mateix dia, mentre estaven passant totes aquestes coses, el regidor del districte va sortir per televisió i va començar a articular un discurs. En aquell moment no, havia, no, no havien sortit de l'ocupa bueno, l'ocupa malo, el, el no sé què, i en aquest moment ja comença a articular un discurs. Aquest discurs és de nosaltres hem intentat negociar, com vam negociar amb Can Batlló, que són els bons de la pel·lícula, però Canvies no volgut. Nosaltres li hem oferit moltes coses, però Canvies no volgut eh, el que volia era separar el barri, separar la gent, vull dir, hi havia molta gent de la PA, hi havia molta gent de diferents col·lectius que veien en canvies doncs, com un atac més, era la gota que va ser al vas, era l'espurna, com es va, es va acabar dient. I... Uh, 5 minutets, doncs li fotrem canya. I i el que va passar és que el dia següent bueno, durant aquest dia tots els helicòpters van dedicar a perseguir els veïns, van haver-hi detencions completament aleatòries, hi ha molta gent que no tenen cap mena de prova i els, van, els han inculpat eh, nada más y I, i per exemple una de les coses característiques és que els helicòpters els, eh, amb els focus anaven, hi havia veïns pagant amb la cacerolada i els anaven enfocant per anar intimidant-los o sigui, han disparat pilotes de goma contra pisos moltes d'aquestes coses el dia següent eh, el que es volia fer una manifestació simplement per acostar-nos a, a les comissaries i dir que ens en recordem de gent que estaven detenint, que no estaven soles, que això no era eh, que estava tot polititzat i a la vegada eh, van començar a sortir comunicats com de Can Batlló desmentint això. Nosaltres no som els bons, nosaltres venim amb canvies, nosaltres estem junts amb aquestes coses, al igual que molts col·lectius. Això va fer que el regidor tingués que fer un pas i començar a parlar de com parem això amb, amb diferents entitats del barri que en teoria eren intermediàries, que, tot i que ningú els havia donat aquest, aquest, aquesta legitimitat. El dia següent es va fer una, el dia següent ja va venir quan es va fer a una roda de premsa que bueno, s'havien fet molt, s'han fet la premsa havia soltat moltíssimes parides no, no, no s'aguantaven enlloc la gran majoria però es doncs va fer una roda de premsa per calmar aquestes coses a la roda de premsa el que es va, es va establir una mica la campanya que es va dir això que no, això no és tema de canvies, canvies és l'espurna però els barris són la flama, hi ha moltíssima gent involucrada amb aquestes coses, volem molts canvis i aquí es van ficar quatre exigències per començar a aturar l'efecte canvies que o es volia la dimissió de Jordi Martí i de Xavier Trias, l'alcalde del moment, es volia es va demanar que es deixés, que es deixés canvies com estava, que durant tot aquell temps l'havien seguit demolint i també es va demanar que deixessin d'haver-hi desnonaments i desallotjaments en tota Barcelona, perquè el que es volia demostrar és que no era un tema, que la gent està carjada per moltíssimes coses, no només per canvies, no, no era només això. Uh, el, en aquell mateix dia es va concretar que el que es faria el dia l'endemà seria una manifestació uh, multitudinària al centre allunyant-se dels Sants, perquè sempre s'havia fet a Sants i es deia que no, això uh, ah, incombeix a tota Barcelona i més. I i llavors va ser quan també es va de, parlar de la reconstrucció s'havia parlat amb el col·lectiu amb la cooperativa d'arquitectes que deien que era viable reconstruir canvies i, i es va dir que el dissabte per mostrar que no només destruïm sinó que també construïm no, no és una, per l'adrenalina no és per res perquè tenim idees polítiques i el que es va fer és bueno, el, el dissabte següent des de Can Batlló es van a reconstruir Can Vies va venir una multitud es va treure moltíssima runa quan l'excavadora encara estava cremada allà i això ha fomentat així molt, molt amb la gent del barri, vull dir, havien hagut disturbis, havien hagut el que sigui, s'estava parlant per tot arreu del barri, però en aquell moment, com que sobrava tanta gent, vam decidir fer una cadena des de Can Vies fins al districte, on es passaria tota la runa i se l'aniria tirant allà. En aquest moment va, va haver-hi una fira d'entitats, que totes les entitats del barri sortien allà, parlaven i tal, hi havia veïns de tot tipus, i va ser el moment en què tota una columna de gent passant-se la runa per anar a fotre l'Ajuntament podia parlar, interlocutar amb els veïns, explicar-los què, donar els seus, els seus punts és veritat que durant, el, durant tots els disturbis els veïns estaven molt a favor. Surt, hi, havia, bueno, hi havia tot, evidentment, però hi havia molta gent picant les casseroles quan passava la gent, avisant de per on estava la policia, com mo molts altres coses que sabem de Camonal i això. Això donava, donava molta força al carrer, vull dir que, que estigués allà corrents de policia i de repente et sortien, eh, no sé què, animant i tal, donava moltíssim. Va passar la reconstrucció, i per resumir una mica van fer un verd canvi per començar la reconstrucció i per començar a, per, a, per pagar d'abogats a tota la gent encausada, es va crear l'assemblea la, d'encausades per canvies, per començar a teixir una xarxa per afrontar els judicis col·lectivament i políticament. També la Guàrdia Urbana no va parar de molestar, va estar amenaçant amb precintes, va estar multant, va estar fent... en seguia, però de forma més fantasmagòrica, no era algo directe, no es deixaven veure, però no paraven d'haver una repressió constant perquè sabien que a la mínim podia saltar, però la gràcia és que l'Ajuntament havia quedat en jaque, no sabia com com reaccionar, no sabia com haver parar les coses, perquè els ocupa, els ocupa reconstruint, no, no, no tenen un discurs per aquestes coses, va fer que hi ha el, el districte que va acabar dient coses com que són uns fanàtics d'autogestió i que les entusiasma tot. Els judicis que estan passant ara i que ja han passat han sigut judicis molt ràpids, ha sigut molt constant, va, van aparèixer molt ràpid i si hi havia proves fictícies, coses que no s'aguantaven per enlloc, Mossos d'Esquadra, sabem de casos que havien agafat gent perquè sí i tal, i molts, hi ha hagut molta repressió, ha sigut dur, de moment només van entrar persones, les dues persones que van, a, que van agafar durant els efecte canvies, que una va ser el Sergi, que es va aconseguir treure per tota la pressió que va fer eh, a part de la gent la, els castellers i després eh, hi havia hagut un noi immigrant que va ser difícil comptar, eh, contestar, contactar amb ell i això, però van aconseguir fer, fer que sortís um, què més, què més ara estem amb més judicis, ara venen els judicis amb, potser més perillosos on poden haver-hi més proves, que van haver-hi detencions posteriors a l'efecte Canvies i seguim reconstruint. Ara mateix eh, van deixar malament el 60% de la, de Canvies, ells van treure alguna a Runa perquè, perquè eh, realment la propietat ara teòricament és de l'Ajuntament, tot i que s'ha dit moltíssim i no la sap ben bé què, o teòricament és de l'Ajuntament, ara per ara, i van treure ells la runa perquè no els hi poguessin caure, bueno, hi ha hagut un desperfecte, ja s'ha mort algú per això i tal, i la reconstrucció ha sigut per nostra, eh, s'estan arreglant sostres, terres, ho havien deixat tot fet caldo, i la nau més gran, que era la capella, eh, ara serà una plaça, s'està reconstruint, i estem a punt d'acabar la cafè on doncs fan la gran majoria d'activitats. I no sé, ja...